tristae locoi, el malnovai mitoi cecae, aloi si rasec. Nocte antaula dudec unua de monato junio mil sescent dudec unu, estis en prago timide cae triste, angoro premis la coroin, cie malvive, vive, ciui domoi fermitai, neniu darfis en straton. Nur patroloi de fremdai solduloi tra iradis la urbon, pese ehih iliai pashoi, cae minacet integis armilo. Sur malnov urba placo staris en la nocta duon lumo veturiloi, de sur cioi oni demetadis tabuloin cae traboin, cae portis ilin mezen de la placo, cae laboris charpentistoi obtuzai hakelbatoi martelado brusonis tra la tomba silento. Dum la nocta crepusco, dum flagrado de pectorcioi, crescis la granda eschafodo pli cae pli alten, cae cela tagigio gistaris iam tuta en la malvarma plumbo grisa lumo, tegita per rugia drapo cae starigita ligna crucifixo sur unu flanco. La eschafodo, cae ancora plena, sed, ciam la suno levigis, ectondris el la castelo canon pafo, signo che comencijas la executado, cae iam la plazo estis plenigita de la imperiestra armeo, de infanterianoi, cae cavalerianoi, cae sur la funebra eschafodo iam staris sombrai, maschitei staturoi de tombistoi, cae helpantoi de executisto. Poste venis la executisto mem, Jan Millar. Poste exidis la imperiestrae iugistoi sur siei locoi. Iam ili vocis la unuan el la condamnita directorio, enprisonigita dum la lasta nocto en Malnov urba magistrato. Jam pasis nobelo schlick curage alla eschafodo. Soldatoi tamburis, en la urbo, en la domoi angora silento. Videlai cecoi tremis pro malgioiego, ploris, cae pregis por la cecai signoroi, cae iliai cunuloi, cioi sur tiu nigra teatro au apude sub pendumilo estis mortantai, cai ili estis dudec sep. Sur i locoi de Malnov urba placo, cie cio ocasis, estadis dexes grandai stonoi cadre metitai. La malnovai cehoi, iradante tra tiui locoi, neniam surtretis tiu in stonoin, et ne surpasis ilin, ciam ili escapis, au circau iris ilin pro respecto alla la trista loco cae versita sango de la cehai signoroi. En ci locoi oni dire aperadas la executitai nobeloi cae urbanoi, nome unu foie en iaro, en la nocto antaulatago, tago, ciam ili pereis sur la eschafado ili ciui convenas. Ciui cunvenas sur la loco de la executo, cae poste silente, sen brue iras tra la placo al tin kirko. Tie ili eggenuas antau altaro, cae pie comuniigas utraquiste, cae poste ili malaperas. Tiam staris domoi ancau mese de dobit citrh, bovo foiro, cae unu el tiui domoi starinta recte al la nov urba magistrato, estis nomata ce seruristoi. Proximume tridec pasioin de citiu construajo, directe al la urbodomo, levigis sur libera spaza stono quin quaronoin de ulno alta, cae unu ulnon largia. Sur tiu stono estis cisita cruzo, sub gi mort capo cae iar calculo mil sescent dudec sep. Sur citiu loco, apud tiu stono, oni dire ocasadis executoi, nome dum la nocta tempo, a tiu iare, en mil dudec sep, tie pereis quelcae pastroi per glavo de executisto, cae en la iaro mil sepcent quardec tri, oni dire ancau quelcae cecae signoroi, tial, che eli aligis alla la bavara princo electisto, Carolo Adalberto, Alberto, ciam li cun Franzoi egregis Pragon, proclamis sin ceca regio, cae en la catedralo de Sancta Vito ili igis sin coronadi. Giuste al tiu stono, ciu sur loce restis gis la decnaua e arcento, Conducis el la nov urba magistrato sub terra corridoro, de tie plue sub la tuta bruto foiro, supren gisdomo de Fausto.